zahvala, sve hvala i pohvala i sva slava Allah subhanahu wa ta'ala Salava sela Muhammed sallallahu alaihi wa sallam svim njegovim ashabima i njegovoj sistoj časnoj porodici i svim onima koji slijede u dobročinstvu do sudnjeg dana i svima vama, draga vraću i poštovane sve sve selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A nakon toga, za ovo večera se krivi moj sej Ibrahim, kaže moj sej, zato što je on stojao pred ljudima i trdio desnu i podio Allahom puti u Selki. Prije nego što sam ja onaj, se time bavio, ja sam bio prisutan tu na njegovim dercovima i molim Allah Ano Sala da mu kabuli. Gdje god sam iza njega došao, našao sam dobre tragove i molim Allah Ano Sala da mu to primi i da on njegova djela ne uništi i da iznadje na vagi dobri djela na sudnjem danu. A pa zatim molim Allah Svama Tara da nas učesti na ispravnom putu, da nam prije osobi samo se sakrije, da zvijedje preko ružnih postupaka naših. Allah se utječemo od našeg mesta, od zla koje dolaze u sami nas. Allah se utječemo od naših straci. Molim vas, Svama Tara da nas učini iskrenim Allaho i robojom. A pa zatim, braćo, ja ću početi ajetom gdje Allah subhanahu wa ta'ala vama dobro poznatim ajetom gdje Allah subhanahu wa ta'ala ističe da je ovaj din savršen. اليوم dio ajeta اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. Danas sam vam vjeru učinio savršen. Danas sam vam vjeru usavršio. I svoju blagodat sam prema vama upotpunio i zadovoljan sam ja, znači Allah subhanahu wa ta'ala kaže on, Allah uzvišeni gospodar svih svjetova, zadovoljan sam da vam islam bude vjer. Ova vjera je kompletna, potpuna. S ovom vjerom Allah se diči pred ljudima i kaže šta? Ja sam vam blagodat upotpunio. Ne kaže Allah subhanahu wa ta'ala upotpunio sam vam blagodat, dao sam vam da vam gospa žubori da imaju pored ove rijeke zelene livade, i šume i da ovo sve prekrasno i lijepo divno izgleda, ne, ne diči se Allah subhanahu wa ta'ala pred ljudima time. Ne diči se Allah subhanahu wa ta'ala ljepotom mora, jel tako, i zalaska sunca na pučini. Iako je to sve su uzvišena i velika stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala i divne ljepote. Ne diči se Allah subhanahu wa ta'ala pred ljudima i kaže blagodat prema vama vam je u tome što sam vam dao to, to, to, blagodat, pa da nadoja blagodat. Nego, kaže, svoju blagodat prema vama sam upotpunio, kako? Time što sam vam ovu vjeru savršio. Ovom vjerom Allah subhanu wa ta'ala se diči pred ljudima i kaže, ja sam to i moja blagodat prema vama. Međutim, gdje smo mi od te blagodati? koliko ljudi i koliko je oni od nas koji nisu svjesni te blagodati. Zatim koliko je oni kojima je Allah stvarno trebala tu blagodat dao, a oni je nesijeni. Poigravaju se sa njom. Uzimaju ovu vjeru sa računom nekim svojim. Sa nekim svojim kompromisima. I nekim svojim proračunima i vagama. Tako? Uzimaju ovu vjeru kao hobi. Prihvataju se ove vjere usput, onoliko koliko ne smeta, koliko neće nikoga naljuti, koliko neće nikog isprovocirati. I mnogi ljudi, zapravo, ogromna većina ljudi, ogromna, ogromna, ogromna većina ljudi, se prema Allahovoj najvećoj blagodati koju on kaže da je usavršio on, kad Allah subhanahu wa ta'ala za nešto kaže da je usavršio, pa možete zamisliti kako je to usavršio. Kad Allah subhanahu wa ta'ala za nešto kaže da je to potpuna blagodat, možete misliti kolika je ta A možete misliti onda kolika je nezahvalost oni koji tu vjeru uzimaju dozirano, prestižno dozirano tako, sa određenim kompromisima, čuvajući hatore određene, mjereći i vagajući, hoće li se ko na njih na ljud, neće, šta će reći ovaj, šta će reći onaj, ko će ustat protiv nas ili ko neće, ko će sa nama biti zadovoljan i tako da. Ovaj ajet sam odabrao prije svega, braću, zbog ovoga, zbog našeg onda se prema toj Allahoj blagodati. Zbog našeg odnosa prema savršenom dinu i vjeru. A onda odabruo sam ga i zbog toga što je jako, jako rašireno među nama, posebno među bošnjacima, je tako, da se vjera ne smije uzimati u cijelosti i u potpunosti. I da je tako uzimanje vjere u cijelosti bukvalističko i pogrešno svatanje vjere. Da vjeru treba uzimati, je tako, probrat. Pa tako odbjeri šta paši, a ostalo nek čeka neko drugo vrijeme. Koje je vrijeme? Pa kad se ne budu ljutili zbog toga, za, na nas i to ćemo onda uzeti. I onda vjeru narisavaju, pa tako naštimavaju i biraju vjere samo ono što će odgovarati njegovim strastima. Obzirom da je Allah s.a. objavio knjigu Kur'an na kojoj se temelji ova savršena vjera, nemoguće je da ovo što, o čemu ja sad govorim, da Allah o tome ništa nije objavio. Nemoguće. Ima sigurno je Allah spano tela i ovim i ovakvim nešto objavio. Pa i kori Allah spano tela. Kori one koji tako uzimaju knjigu i tako uzimaju vjeru. Kul inni ana nadirul mubin, kema enzelna ala muktasirin, الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعظ عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين كاد الله سبحانه وتعالى كويتي كوي كوي أوني كوي one koji uzimaju Kur'an i Lim. Pa kaže Ibn Ketir i ostali mu Fesir prenosi od Ashaba, šta znači ovo Idin, uzimaju Kur'an, Idin, kaže, uzimaju Kur'an u dijelovima. Podijele ga na dijelove i uzimaju ono što njima odgovara, a odbacuju ono što njima ne odgovara. Pa se ovo odnosi, kaže, na židove i kršćane. Oni su od Allahove knjige i upute koje im je dao, uzimali što im paše, a odbacivali što im nije odgovaralo njihovim strastima, odnosno strastima njihovih vođa i velikana. Braća, strastima njihovih vođa i velikana, strastima njihovih rabina, strastima njihovih učenjaka, strastima njimovi alima. To morate duboko biti Jer nisu pekari, stolari, autonahančari brisali po Bibliji. Što ne odgovara i što ne paši. I po Tevratu nisu skrivali ajete i rešenice iz Tevrata zemljaradnici i poljoprivrednici. <clears throat> Nisu čobani nisu oni radili, nego ko? Rabini, učenjanci, koji su držali knjigu i čitali. Oni su to radili. Ovaj moment dobro zadijete ovako, poslije ćemo ga upotrijeti. Treba će nam taj detalj. Dakle, izmijenili su knjigu, pa je Allah Svana Tala kori. A onda Allah Svana Tala, nakon što kori ove što su tako podijelili knjigu i uzeli, jel tako, naređuje, fasda bima tohmar, ti obznaje ono što se naređuje, javno prenesi ono što se naređuje, prenesi, nek se zna, a onda mi smo ti dovoljni protiv oni koji se smijavaju. Mi smo te zaštitili. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje vraća ko zna arabski kefejnake. Mi smo te zaštitili. Kročno vremenu. Zato ova stvara dana kaže, mi smo te zaštitili, mi smo ti dovoljni protiv ovih koji se rugaju. U prošlom vremenu, mi smo te već zaštitili. U Upući je na to da ćemo te sigurno zaštititi. Tako Kao da je to već prošlo, kao da je bilo, da šta? Da Resul Salomar je zelen, bude objeđen da se ga Allah, ano, tada zaštiti. Kako Allah stvarno dana naređi? govori Allah subhanahu wa ta'ala o onima koji vjeruju u jedan dio knjige, a drugi ne vjeruju. Na mnogim mjestima, između ostalog je suri Bekara. A tu'minuna bi ba'd il-kitabi wa tekfuruna bi ba'd. Zar ćete vi u jedan dio knjige vjerovati, a u drugi nećete? تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zar ćete vjerovati u jedan dio knjige, u drugi nećete? Pa šta je onda kazna za onoga ko to uradi osim poniženje na dunjaluku? I onda će se na ahiretu vratiti u još goru kaznu, još žešću kaznu još veće poniženje. Vjeruju jedan dio knjige, u drugi ne vjeruju. Ovo je druga, zapamtite. I na drugim mjestima, i u suri Nisa Allah subhanahu wa ta'ala govori inna ledin yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna yufarriqu bayna Allahi wa u wa yaquluna nu'minu bi vadim u nakfuru bi vadim ba'din wa i an bejna dalike dhalika u ulaika humul kafiruna hafa oni koji ne vjeruju u Allaha i njegove poslanice i kažu mi vjerujemo u neke, u neke ne vjerujemo, u nešto vjerujemo, u nešto ne vjerujemo i žele da izaberu i da između svega toga nađu neki put, jel tako? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to su pravi nevjerni. Koji? Ko je pravi nevjerni? Ko kaže ja vjerujem u ovom, u ovom, u ovom, u ovom nevjerni? Pravi nevjerni, kaže Allah subhanahu wa A s druge strane, malo prije smo spominjali u toku namaza, a ajat, Allah s.a. kaže, ovo su pravi vjernici. Koji su pravi vjernici? Koji kad se Allah spomene njihova srca za trebe. Vjer uzimaju u cijelosti. Allah s.a. kaže, klijen, ratni klijen pripada Allahu i poslaniku. Izmirite se, posveđali ste se zbog ratnog klijena, pomirite se. Popravite svoje međutobne odnose, Allah se bojite, namaz obavljaju, oni koji namaz obavljaju i udjeljuju od onoga što im mi damo, oni koji vjeru uzmeju cilost. E to su pravi vjernici. A ne vjernici koji jedno vjeruju, drugi, u drugi dio ne vjeruju. Zašto ovo mi govorim? Draga braća, u ovoj popularnoj emisiji 60 minuta izašli su ljudi koji nose profesorska zvane, ali tako završili su šarijetske fakultete, je rekli za nas da mi uzimamo vjeru pojedinačnu. Zgrabimo sam jedan hadis, ali tak obtužili su da mi to radimo. Da ne slijedimo vjeru u cijelosti, nego sam uzimamo šta nama paši. Ali tak, nađemo jedan hadis i ne tražimo dalje. Ovaj hadis odgovara našim strastima i mi ne tražimo dalje. Zbog toga sam povratio pažnju na ovom. I zbog toga što mi treba to da shvatimo, i nek nam je skrenuta pažnja na to pitanje, tako? treba to da shvatimo i moramo da potvrdi da moramo uzeti vjeru u cijelosti. Pa smo osuđeni, jel tako, da uzimamo jedan dio knjige, da drugi ne uzimamo, da pogrešno to tumačimo, prilagođavamo sve. La haula vala kuvata ila vidi. Ovi novinari koji nikad u islamu ništa učili nisu. Koji je vjera ne interesuje nikad. Ovi novinari koji su plaćenici američki. Mnogo je dokaza da su američki plaćeni. Ova, ova sama emisija 60 minuta ima ista takva emisija, isto se zove 60 minuta na jednoj od američkih televizija. Ista taka emisija ima u Americi, zove se 60 minuta. Pa tako, prepisano od Amerikanaca. I onda, u toj emisiji, on tako, novinari koji je ništa od Allahovu dina ne interesuje. Oni raspravljaju ko je to na pravom putu, a ko je za lutu. I sad oni su zabrinuti za ove što su skrenuli s pravog puta. Njima teško pamet naskirali se što su vize, skrenuli iz pravog puta i sad nisu baš muslimani kako treba. Da li to moguće vrati? Da li je moguće vrati? Da su one stvarno zabrinuti? Ili u stvari, zašto su oni zabrinuti? Jer je stvari, šta oni žele? Šta god htjeli, Allah je poradio samom činjenicom, mi smo ponosni da smo ih nasjerali svojim saborom strpljenje i postojanje ovdje i generacijama koje su ustrajala na ovome na čemu smo mi danas ispred nas desetljećima ovo nije počelo sa nama mi smo tek na red tako? mi smo tek sad ovo na kraju malo prispjeli ispred nas je bilo ljudi i ljudi koji su živote položili na ovom putu, na ovim prostorima ali ta krv i sve te žrtve natjerali smo ih u najmanju ruku, jel tako, da na javnom servisu, je tako, na televiziji koja je predjeljena da se bori protiv Allahovog dina, citiraju Allahove ajete lijepim i umiratim glasom, kao tako, da sam narod čuje. Ali onda, kad rekoše da mi uzimamo samo dio vjeri i samo neke tekstove, samo neke hadite, vjerujte, braćak, to oni smiju raditi samo zato što su ubijeđeni u džehlu našeg naroda samo zato što su ubijedili da naš narod ne cita Kur'an. Tako mi je Allah, znate šta je bio komentar jednog malog djeteta kad je to vidio. Kaže mali, lažovčini, što ne pusti onaj ajac do kraja? On baš kaže, uzima samo početak ajaca, što nije pustio do kraja? Djete zna ajac do kraja, tako? A šta ima u tom ajetu do kraja? La i kraja ti ti. Kad te velje na društvu mi nam gaj. Kaže, nema prikile u vjeru. O tako? Pravi put se jasno razlikuje od zavode. Ovdje, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala pravi put naziva rušidom. Znate li vi šta je to rušite? Rušid je razboritost. Slanje oštrumnost. Pa ovdje Allah sada ta'ala pravi put naziva putem oštrumni, pametni, razboriti. A put zavode naziva putem gajje. Šta je to? Put gluposti, zaostalosti, začutanosti. Braćo, Allah subhanahu ta'ala je nas uputio na put razboritosti, put plemenitosti, na put prosperiteta, napredka, progresa. Allah subhanahu wa ta'ala je nama objavio da slijedimo, ko Muhammedu sallallahu alaihi sallam naredio, da slijedimo najsavremeniji put. Najmoderniji put nam je Allah objavio. Savršeni put. Savršeno ispravan put. Ovu najmoderniju objav Allah objavio nama. Nas Allah ti počastio. Najmoderniji savršeni putem a ovi nas pozivaju vjeru. Ja nas pozivam. Na put gaja, a oni taj put gaja kako nazivaju? Moderni, savremeni, savršeni, sa tako? Put prosperiteta, napreka, kako ga nazivaju? Vidi, sva ova imena ovog pravog puta zadoše koje put? Putu gluposti i zaostalosti ali ovo što oni rade je stvarno put gluposti iz osoba. Znate li vi odakle datira demokracija? Ja sam našao učbenik u istoriji za osnovnu školu, za šesti razred, da je to sistem prvi put zaživio u staro Grčkoj Atini. Znate što naš narod kaže kad neko propane? Kaže propao propuku Grčka. A što je propala ta Grška? Pa zato što slijedili taj put demokracije, tako? Pa kad je bila ta Grška? Neka davno, stara Grška, davno, nešto davno, zaostalo, prevaziđeno, staro mudro. Davno bilo vraćeno. Prošlo vrijeme, pregazimo. E to što je davno bilo, oni iskopali i sad nas pravi budalama i kaže ovo nešto moderno, ovo mi sad nešto savrano. Pa to da je valjalo i danas je Atina postoja kao država. Što je propalo to? A to čisto vi go nalizivate savremeni, pa to je daleko starije od ovog puta koji je Allah objavio. Če je bilo prije poslanstva Muhammeda Salmane. Razumijete brzo? Znači prije stari put neki zaostali, prevaziđeni, staromodni, vrijeme ga pregazilo, potrošilo se, ništa ne vrijedi. Zaista onaj ko da bere taj put i smatra ga putem prosperiteta i napretka, na putem koji je Allah odredio putem prosperiteta i napretka, on spada u one za koje Allah Svana Tara rekao, biti se li zvali i vi ne žele. Ružnovi su zamjenu zulom cari se uzeli. Kako zamjeru? Allaha se zamijena bi šeitan. Umjesto Allaha, savršenog, uzvišenog, milostivog, jedinog, jedinstvenog, sveznajućeg, svemogućeg, koji živi svojim vječnim i savršenim životom, koji sve održava, a ni o čem ne omisi, njega su zamijenili s kimu sa prokletim šeitan. I uvjerojatno da slijedi put razboritosti koji, na koji Allah poziva, slijedi put gluposti, prevaziđene i zaostale puteve šeitanove, na koje je on davno upropastio generacije prije nas. E to je. I onda, dalje, kako ide, ove dalje, Fa men yakfur bi tawuti wa yu'min billahi pa ako učini kufr u taguta, a povjerje u Allaha, pa što ovo ne citiraš se dalje? Što ne spomenuš se do kraja Ajata? Pa nije dugo. Pa tako? Ko zanevjeruje u ta taguta, pa šta je ta tagut? Kažu učenja, šeitan. Pa ko još tagut? Pa svi oni koga ljudi slijede u nepokornosti Allaha. Allah nešto dozvolio, oni kažu zabranio. Allah nešto zabranio, oni kažu čak preporučeno i dozvoljeno, naređeno. Koji su? Znate li ko su? Ima danas takvi ljudi. Ima djeci. Priče, gdje mi adresa? A, desku slobodu. Pa to je ovih 13 vlada što ima u ovoj državi. Znate da u ovoj državi ima 13 vlada, znate mi da To si tagut. A zašto je šeitan tagut? Zato, vrati, što je on prvi izmislio pravila suprotna Allahovim pravilima. Pa Allah kaže, svi učinite sebe do Adama, on kaže, ja sam bolje od Adamu. Šeitan izmislio pravilo koji Da on zna bolje od Allaha. I da je on bolji. I izmislio pravilo da onaj koji bolji, da ne može činiti sebe do onome koje ispod njega. A kod Allaha nije to pravilo. Kod Allaha je pravilo da se sluša ono što naredi. Zato je šeitan prvi pravilo. I zato su ovo sljedenici šeitana. Dobro, ovaj drugi ajed kaže ko ubije min eđe zelike tebe narav, to isto ajed koji ste čuli, tako koji slušao onaj emisiju, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا da onaj ko ubije jednu, zato smo propisali Benu Israilu da onaj ko ubije, zašto zato? Zato što je Habil ubio Kabila. Nakon ti ajeta o Habilu i Kabilu kaže Allah subhanahu wa ta'ala zato smo Benu Israilu propisali da onaj ko ubije jednog čovjeka koji nikog nije ubio i nije napravio nikakvog fesada na zemlji kao da je pobio sve ljude. Job je tu savršen. A to ima još. Ali naš narod ne čita Kur'an. Uzmite Kur'an, vidite sljedeće aje. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a oni koji fesad čini na zemlji i gore se protiv Allaha i poslanika sallallahu alaihi sallam, koji je nas sveca pravi proti Allaha i Allahu poslanika sallaha alaihi sallam kaže kazna za njih je da se razapru da se razkinu razapru da se pobiju prvo da je hasteru da se pobiju da se razapru ili da im se osijeku ruke i noge u nazivu što ne spomenuti kada pa onda vjerujemo sve sve od Allaha i ovaj prvi ajet kod Allaha ko ubio jednog nepravedno, ko da je sve pobio. Ali onaj ko fesad čini na zemlji i nered i bori se kod Allaha i poslanika sallaha i sallam, šta je za njega da se pobiju, da se razapnu, da im se osjeku ruke i noge nakon. Znate li ko su ovi U ovom ajetu se to odnosi na muslimane, znači. Na muslimane, Vraću, ovo se ajet odnosi na muslimane. Koji? Koji u islamskoj državi izađu na put pa pljačkaju, prečreću na put. Razbojnici, na razbojnike muslimane. Musliman može biti razbojnici, ali opet musliman. Klanja, posti, vjeruje Allah, pa tako, ali razbojnici. Pa oni koji pretreću i ubiju da se pobiju. Ili da se razbojnici. Kazno, zašto kazano muslimane? Pa šta je onda kazna za kjeratira koji se bori proti islama? Šta je onda kazna za one kjeratire koji su pobili u Iraku milijun djece? Šta je onda za on, kazna za one kjeratire koji su samo u jednom avionskom napadu, jednom bombom u izbjegličkom kampu palestinaca u, u uh, kampu koji se zove Nadrobarit, u Libanonu pobili tri zvede muslimana. Žena je. Šta je kazna koji su stocinama igrada i desetine hiljada i milionima muslimana do sad pobili? Šta to je za njih kazna? Kad je ovo kazna za muslimana koji presretne nekoga, upljaska ga, možda ga upije, ga, ako ga ne ubije, onda da mu se osjeće ruka i noga u nas. Što ne čitaju ovdje kuranski ili neće da čitaju ti nešto, samo vira, jel tako? druge strane, taj koji nas optuži da mi ne vjerujemo u sve, nego samo biramo, on kaže da Allah subhanahu wa ta'ala nije naš. Čuli ste kako kaže da Allah subhanahu wa ta'ala nije naš? A ako neko pita gdje je Allah, kaže ići ću izvijem. A mi imamo hadith Allahovu poslanika sallaha alaihi sallam gdje mu jedan od ashaba dovodi svoju robinju i kaže hoće da je oslobodi. Pa kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita tu sad robinju. Pita je gdje je Allah? Allahu poslanik slušate mi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita u robinju gdje je Allah? E po ovom profesoru. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izbije, tako? Jer on kaže u onoj misiji ko pita gdje je Allah, ime izišao izmjeri, jer on ime određuje Allah stano tamo mjesto i ostalo ono njegovo panstvo. U Kur'anu ima sedam ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala doslovno kaže Ar-Rahmanu alen arši steva. Milostivi se iznad arša uzdikava. Najveći imami i učenja učenjaci ovog umeta, kao što je Ibnu Qajim, rahimahullah ta'ala, objašnjavaju zašto ovdje Allah subhanahu ta'ala kaže milostivi se iznad Arša uzdikava. Ne kaže veliki se iznad Arša uzdikava. Ne kaže gordi se iznad Arša uzdikava. Ne kaže Allah subhanahu ta'ala silni se iznad Arša uzdikava. Ne kaže Allah subhanahu ta'ala sveznajući se iznad Arša uzdikava. Ne, nego kaže milostivi. Na sedam mjesta doslovno milostivi se iznad Arša uzdikava. I sad, zato što mi vjerujemo u to što je Allah rekao za sebe. Allah kaže šta? Milostivi se iza Arša uzdigao. Zato što mi vjerujemo u te ajete, ovaj profesor nas smatra nevjerim. Zašto? Zato što smo morali tačkat njega da nam objasni šta ti ajeti znači. Zato što smo odmah u te ajete povjerovali prije nešto nam on to protumači, izišli smo iz djeca. I još smo zalutali. Jer zbog predstavljamo ono ime. Jesi, i, i, još smo mi tekfirovci neki. Tekfirovci, da ne? I brijemo glave, tako? Znači, ne znam, ne znam, ono ja ne znam, osim onoga je pogala, odnisi se malo da, onaj, prorijem. La, ono, ono, ono, ono, ono, ono, ono, ono, ono, ono, La haula wa la kuvvete illa billah. Uzima se dio braćo vjera djelomično. Ali ovo je emisija koja je bila prozirana malom djetetu. Tako mi Allah malo djete kaže, lažovčina, što ne uči ajed do kraja? Što ona nije spomenuo sljedeći ajed? Ali on rahat, bez ikakvog straha, ima se milijone ljudi vaše. Što? Zato što zna da tim, među tim milionima nikog o tom neći tako da. Pa ko je nama kriv za ovo naše stanje? Ko je nama kriv što mi tu Allahovu savršenu i potpunu blagodat ne uživamo? Ko nam je kriv? Mi sami se... Ko nam je kriv? Mi sami se... Što ne čitamo Kur'an? Što ovu vjeru ne uzimamo kao najveću blagodat? Što je ne prgljamo snažno? Kako Allah opisuje one prave, tako koji su na pravom putu. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المستحيل oni koji se čvrsto zgrabe za knjigu. Nije braće koji površim čitaju. koji se čvrsto zgrabe za knjigu i uspostavljaju namaz, i uspostavljaju namaz, mi nećemo dati da propadne nagrada, kome? Onima koji popravljaju stanje. Muslihun su oni koji popravljaju stanje. E sad, kad smo mi rekli braći, braćo, mi moramo sebe otvoriti, svoj mjesec, Mi ne možemo se više s ovim Božama i s ovim ljudima gurat po džami, da nas izbaču iz džami, ne da nam da učimo Kur'an u džami, gasi nam svjetlo, dovode na policiju u glavi što učimo Kur'an, da možete se više ovo, mora ima svoje znanje. Zaključane znanje, dođeš na nama zaključana. Čuje se da dok si došao do znanje, hoda već završio i zaključio znanje, otišao u kući. Mi moramo imati svoje mesele. Šta su rekli naše kolege sa šerijatskih fakulteta? Znate šta su rekli? Vi pravite, vi pravite, tako tako. Tako sam, i da danas tako govorite. I kažu da ovo ovdje što vi klanjate ovdje, to je to festa. A pa Allah kaže oni koji se čvrstu drži knjigi i uspostavljaju namaz, da su oni musmehun, da oni pravi red. A ovi učenjaci, da e, sad izvate onu prvu što sam vam zadio. A ovi učenjaci kažu da se pravi nered, da je u nedi, da je sad ovdje pitno ovo što mi radimo. se ovdje klanjamo, zikrimo, Allah veličamo, govorimo Allah o jeri, Koranu, po svakanju vjeri. Ko kaže tu učenja? A tako? Oni su prvi kaže. Kao što su i prije učenjaci, ali tako, prvi rabijeni promijenili Kur'an, tako. Zašto to kažu? Zbog sitnog naočkog šića, strah, tako, zbog toga što mi po njegovom mišljenju govorimo o pitanjima u kojima se ne treba pričati. Ovaj kuranski ajed, na primjer, po njima trebamo čitati samo s početka. Ovu srednji djevu nešto stavu, ti tu, tu, tu, ne treba, nije to sad, to se ne smije sad pričati. Nije to. <clears throat> Evo, o tome se radi. Zbog toga, znajte, braćo, što mi vjerujemo da je sve ovo vjer i zbog toga što smatramo da abdest treba da nauči svako od nas kako se uzima za u detalje. Zašto potireš uši? Kako potireš uši? Šta je dokaz za to? Zašto ne potireš vrat? Šta je dokaz za to? Sve moramo znati. Do u detalje, u abdestu. Možda neko reći da mi ne važno to. Nije važno. Ne može neko reći. Moramo naučiti. To je jedna savršena. Moraš naučiti ako nemaš vode da možeš uzeti jemu. Pa kako se uzma tem? Pa jednostavno, ali moraš naučiti. Tako da udariš jednom rukama u čistu zemlju, da potareš lice i šarke. Samo možeš. Pa, vidi kaj je ruku, kada se ovali kući večera, samo kad zapamtili kako se uzima tijemom, alhamdulillah, radnani, u velikoj su hajde. Jer nećeš onda doći sati da ostaviš mama, da nema vode. Zato što znaš da ima tijem. Vidi kako su ove važne stvari, tako. A zamislite koliko je važan La ilaha illallah. Nema drugog božanstva, nema ilaha osim Allaha. Niko nije ilah osim Allah. Samo je on ilah. A šta je ovo ilah? Ovo je suprotno tabu. Al tako? Pa ko zna ne vjeruje u tabuta, on vjeruje u Allaha vidi kako je sad ovo važno. La ilaha illallah. Može biti čovjek muslimana da ne priznaje ovo la ilaha illallah. Čak mnogi koji priznaju la ilaha illallah nisu muslimani, kao na primjer Židovi. I oni kažu la ilaha illallah. Ali oni su bošnici, nevjernici. I govor na ovu temu, naravno, mnogo, mnogo bi se odužio. Pa, I ja svakako odmah s početka nisam imao nije se da O tako, sve spomenem što se može kazati na ovom temu. Međutim, želim kazati da upravo za ono što nas obtužuju, da to sami podlo radi. Da to sami podlo radi. I da mi vjerujemo u Kur'an onako kako je. I da vjerujemo da je uzviš milostivi i nadaši. Zato što je on milostivi rekao da je nadaši. A zašto je rekao da je nadaša? Zato, zašto milosti ovo samo osobno mjesto? Zato što kaže Ibn Sari Rahna Ula Šara, njegova milost je najsveobuhvatnije njegovo svojstvo. Jer kaže, meleci kad upućuju, vasija njemu do, Allah kaže, vasija te kule žej in rahna samo ajim. Sve si obuhvatio svojom milošću i znanjem. Imam išta da Allah ne zna nema. E tako nema ništa što nije obuhvaćeno Allahovom milošću. Pa kaže mu taj Allah se uzdigao iz Arša po svom, i spominje se po Ar-Rahman, po svom najobuhvatnijem svojstvu uzdigao se iznad svog najobivnijeg i najobuhvatnijeg stvorenja. Koji? Arša. Njegov prijestolje, uzvišeno prijestolje, je najveličanstvenije Allahu stvorenje. Allah se iznad njega uzdigao. Osim ovih ajeta koji direktno kaže Allah se uzdigao iznad Arša, osim ovih ajeta, brojni su drugi ajeti gdje Allah svano tela kaže da je on iznad svojih robova. Vorul Kaheru Felta, ibadi, da on iznad svojih robova. Brojni su drugi ajeti gdje Allah svano tela kaže da je on na nebesima, Pa čak i židovi i kršćani, evo ovi kršćani, ovdje naši komšće, kada ih pitao gdje je Bog svi, kažu na nebesima. Pa Firaun, kad negira Musa'u alaih sara njegovo poslanstvo, kaže, o Haman, ja Haman, ubedi mi sahar na ali astario ila ilahi Musa. Le ali eblugu esbaba sarava. Kaže, o Haman, sad mi daj mi dvorac jel tako, kulu, ne bi li ja stiglu do nebeskih puteva. Gdje hoće Firavn? Hoće na nebo. Što će na nebo? Kaže, ne bi vidio gore Musaovog Boga. Pa vidi, Firavn, najveći Firavn, u nas narod, kad kaže, Firavn, svi znaju da je najveći čopr. Najveći čopr kaže da je Allah gore. Na nebesno, iznad nebesa. A u nas učenjaci, kažu nije. Allah kaže da je on iznad arša, iznad nebesa, iznad svih robova, a naši učenjaci kažu nije. La havla vara kuvata ila vila. Ovo je vraću presunjira da se zbunje običan cilj. Da se zbunje oni koji ne čitaju dovoljno Kur'an. Da se zbunje. Zato vraću. Allah molim da nam svima grijeha oprosti, da nam se promote čakti, da priđe preko ružnih postupaka naših. Da nas Allah svana tada sačuva sramote na dunjalu. Da nas Allah sačuva sramote na ahiret. U ovom ajetu gdje Allah svana tada govori da ovi uzimaju jedan dio knjige, a jedan ostavljaju. Allah kaže, njima je na dunjalu pohid poniženje. Ovo poniženje koje danas muslimani doživljavaju nije ni zbog čeg drugog, osim zbog toga što muslimani u čitavom svijetu su uzeli jedan dio knjige, a drugi ostavljaju. Nemoj to sad, nije to sad vrijeme. Jel tako? Za sve vrijeme, a ova vjera je prema mogućnosti. Ako nemaš vode, možeš uzeti tejemu. A čak ako si sveza, ne možeš uzeti ni tejemova, nisi dužan, klanjaj onako kako možeš. Ne može se okrenuti prema kiblu, ne moraš. Svezan si prema zapad, tako klanjaj. Ne zna gdje je kibla oblačno, klanjaj kako treba bilo koje strane se okrenuti. Kako misliš ti je, možda je ovako. A tako, vidi olačnicu. Tako. Vodite borbu protiv neprijatelja, međutim, ako ste slabi, ti je nejaki, I još vidite da se jače od vas, onda prema mogućnostima, tako? Sve prema mogućnostima, sve prema mogućnostima. Ali, neki kaže, ja ne ume klanja, klanjam. A što Boga ne možeš klanja? Kako ti Allah naredio da klanjaš, da ti kaže da ne možeš? Znači, Allah naredio nešto nemoguće. Nije vrati. Nego ti neće da klanjaš. O pa imam kaže puno prosla. E, tu je razlika između vjernika i nevjernika. Što vjernici imaju vremena, imaju kad klanja, a nevjernici nemaju. Tako, to je razlika između vjernika i nevjernika, što vjernici kad dođe podne ostavljaju posu, a nevjernici kažu, ma, važnije je da ja koju zaradim još. Allah, poslani sallahu alaihi sallam, kaže za dva rekata sabatskog suneta. Za dva rekata sabatskog suneta, Allah, poslani sallahu alaihi sallam, kaže da su vrednija od čitavog dunjavuka i sve što je najljušno i od Bosne, Njemačke, Amerike i svega, svega, svega, od svega bolje, dva reka. Samo ta dva reka. A od sunneta je da se ta dva rekata klanjaju kratko, da se ne dulje. Ajša radijallahu anha kaže, kad bi vidio Allahu poslanika sallaha rije sredem da klanja ta dva rekata, ta dva rekata, kaže, čutila bi se kad prije prouči fatih. Tako je kratko klanju ta dva rekata. E ta dva rekata koja je od sunneta da se klanjaju kratko, sa dva najkraća rekata, svi ostali namazi od suneta i da se planjaju dugo, što duže, no tako? Ali ova najdva, dva najkraća, ona se bolja od čitavog donjaloka i sveške na njoj. Ovaj, mislim, što će nešto da stigne od donjaloka pa ostali vađi, a svaki vađi bi bolje od, ove, od ova dva rekata suneta. Svaki fard je bolji od, od suneta. Pa ostali fard, da bi zaradio pola marki, marku i dvije. Pa znam se koji je to gubitnik. Pa kad zaradio hiljadu maraka za ono dva minuta, pet minuta dok klanja, kad zaradio hiljadu maraka, pa pravi gubitnik. Pa kad zaradio, zaradio milijun, pa pravi gubitnik. Pa što, pa zato što je taj namaz vrijedniji od svega što ima na zemljama. Od svih ovih blagodati, auta, rijeka, mora, planina, žena, ljepota, svega boli. taj namaz. Ništa se za nju ne može koristiti. E to je ono što mi hoćemo. Hoćemo cijeli din. Hoćemo da i nas <clears throat> obaspe Allahova blagodat i da uživamo u savršenoj Allahovoj vjeri i da i Allah i prema nama upotpuni svoje blagodat. Da njegova blagodat i prema nama bude potpuna a ne da bude krnjava pa da uzmemo samo nešto. Je tako? Koliko ćemo uzeti, koliko ne smeta Amerika, tako? Koliko ne smeta američkim poslušnicima ovi, ovim domaćim ovdje kod nas, koji rade za njih, koji su prodali ovu državu i ovaj narod, koji su svojom politikom učinili ovu zemlju okupiranom, koji odstravuju od američkog miga, Jel' tako? Prije nek' ovi navignu, ovi moraju prije da predosite šta će njih zadovoljiti. E, njima mi da ugađamo i koliko nam oni kažu da vjerujem, e, to ne može. Tako ova vjera nije objavljena. Nego onoliko koliko je Allah naredio i koliko je on zadovoljen i njegovo zadovoljstvo da se traži. Allah molim da mi oprosti što sam opet se nadovezio i odulio uzeo sam pravo vaše, pa tako, trebao sam biti daleko kraći, imao sam, tako je la, imao sam nijete da budem kratak, da vam ostavim prostor, da vi imate više vremena da govorite vi. Pa, evo, ja sam završio, Allah molim, da bi oprosti što sam pogriješio. Istina je od Allaha i Allahov poslanika a ja sam šta rekao da je, a da nije istina, to je od mene i od šeitana, Allah i njegov poslanik s onim što ja griješim nemaju ništa. Allah volim da mi oprosti i vama da oprosti. Pa, e, eto, na sebe, kogod ima riječ, ja sam rekao še Ibrahimu, kogod bude imao riječ, ja ću svima da riječ. I jes sam rekao da ću mu dati riječ ako hoće. No, da, da, da, da, da, da, kaže ovaj, da recimo nevjernicima ne možete ovaj, reći da su nevjernici, nego da su nemuslimani. Ha. Pa isto, isto. Ja, kaže, oni su nemuslimani, ne možete reći nevjernici. Pa velika je čast biti muslima, ne mogu on biti muslimani. Pa, pa znate koja je to čast? Na ovom putu islama, prije nas, ko je bio na ovom putu islama? Bio je Nuh alaihissalam, Ibrahim, Allahu prijatelji, tako? Ko su ti ljudi koji je Allah odabru da budu na ovom putu prije nas? Muhammed sallallahu alaihi sallam, to su braćo najbolji ljudi. To su najpametniji ljudi. To su najiskreniji ljudi. To su najpošteniji ljudi. To su ljudi sa svim osobinama najnajbolji među ljudima. Jel tako? I mi smo na njihovom putu, jel to nije tako? Vidi čime te Allah počastio. Da ti budeš na putu najbolji, najrazboritiji, najhrabriji. Jer su najhrabriji ljudi. Ima liko da se može koristiti sa njihovom ravrošću? Sa njihovom zarezivošću? Ne uče se niko ljudi sa njima ne može porediti. I Allah nas uputio da mi budemo baš na njihovom putu. Zato smo mi muslimani, a oni ne muslimani tako? Pa je veliko poniženje za njih da su oni nemuslimani. Jedno kratko samo jedan je ponudio, kad sam pitanje da, da, da, da Ali ono znao, u kojem meni, direktno meni tebi, nego kao ono, samo je dozirno, da mi je sam bio možda i uvijek. Braće, ja ovaj, ne se poručujem da budete ti opti da darivo krvi u zali. Nego da darujete krv i dajete onda kad treba, je tako, u određenim poznatim slučajima, je tako, kad su pitanje muslimani, je tako, u porodice muslimana, bolestnici muslimana, Allah molim da izliječi naše bolesti. Allah molim da izliječi naše bolesti. Allah molim da izliječi naše bolesti. Allah subhanahu wa ta'ala je sebi podario, tako, tijelo, zdravlje, zdrav krv, je tako? Što ti je to Allah podario? Zato što ti ne piješ, ne pušiš, ne drogiraš, je tako? U tvojoj krvi nema, nisi pozitivan na onaj tijelo, tako? Što? Zato što ne gledaš da se njim ženama. I sad svu tu blagodati slama, je tako? Da ti samo u neku, onaj, da se zaledi pa da to ti neko trguje, da tako prvo trguje, znači nepošteno da sasvim zarađuje profit. Kira krimi, krim, ovaj, kriminal da sasvim onaj. I na kraju krajeva nismo voljni da sad zadnemo tu, a sutra možda da treba, kad smo hvala Allah zdravi, ili tako, nekom muslimanu, a ti možda prije dan, dva dao, ne možeš ponovno dati i tako dalje i dadneš na sebi jednu štiku. Jes, i pomogneš onoga koji je ogrezo, jel tako, u svim nevaljaštima i svakodnevno ratuje sa Allahom subhanahu wa ta'ala, tako si Allah subhanahu wa ta'ala, jel tako, suje Allah subhanahu wa ta'ala. Vidjeli ste tamo kako ona gašnjava šta je kupi za onoga, suje Allah subhanahu wa ta'ala. E, to tvoj sve fajda, jel tako, svi smo učili sad kupi sa islam, tako. Da, da, da. Ovaj put, ovi besedi brate, ovoga se držite. Ovo je istinski put. Ovdje se okuplja. Ovdje učite Allahu vjeru. Ovdje nek vaša djeca učite Allahu vjeru. Ovdje sastajte kao muslimani, kao ponosni muslimani u svojoj vjeru, koji ne ostavljaju namaza, koji ne ostavljaju Allahovog hafa. Ponosni, ne poniženi, ostramoćeni, obrukani, ne. Ponosni u svojoj vjeri. Što? Zato što si na putu najboljih ljudi. Ti si na putu, te da Allah učinio da pripadaš umetu, najboljem umetu. Ti si na putu najbolji, najpametriji, najrazboritiji, najhrabriji ljudi. Allah li poslanika sallallahu Ti si na putu ashaba Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ponosan da budeš. Ti ideš modernim, savremenim putem svo ovo društvo glibi u zatucanosti i zaglupljenosti. U jednom ogavnom sistemu iskoristavanja na jedan perfidan jedan vrlo, vrlo mučki način. Sirotnije uz moj prijatelji. Ajde ću. Možete i da. Zna ehm. nam ovo objasni kako je islam vjera mira i da nema džihada što ne rekao. Pa vjera je mira, islam je vjera mira, tako? Kako? Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, čim je imao priliku, jel tako, iskupio snagu u Medini, odmaj usto protiv onih koji prave nered, to tako, da ih smiri i onda bude islam vjera mira. <laughs> I Smirio. Ideš koji na bedr, smijehio Ebu Džehla. tako? Smirio mnogi zavešenje, ali tako, Kurejića. I onda je neki poslije nekoliko godina za vladu mir. I ispala je vjera mira. Prije toga Allah poslani sallaha je sebe smirio židove u Medini. Zagupljeno u jednom ogavnom sistemu iskoristavanja, na jedan i jedan vrlo, vrlo mučki način. Pa vjera i mira, islam je vjera mira, tako? Kako? Allahu poslanih sallahu alaihi sallam, Kemijet imao priliku, jel tako, iskupio snagu u Medini, odmaj usto protiv onih koji prave nered, jel tako, da ih smiri i onda bude islam vjera mira. godina za vladu mir. I ispala je vjera mira. Prije toga Allah poslanih sallaha je sebe smirio židove u Medini. Pa i u Medini za vladu mir. To je vjera mira. Ovo je vjera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ko sa njom nije zadovoljan, nek zna da je u njegovom srcu nifak, da je munafik. Ko sa tom vjerom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nije zadovoljan. Nema sumnje da ima dogija. Da Islam kad zavlada, zavlada mir. Sve dok Islam ne vlada, vlada šta? Rat. Amerika je od drugog svjetskog rata do, do Zalimskog rata vodila 72 rata. Amerika je u tom periodu pobila nekoliko miliona ljudi. Amerika je, znači, pogledajte šta radi ubijaju, siluju. Vi znate, logori, je li tako? Logori, silovanje, ubijanje, čija su se bilo? Ne, čekaj, vidiš, znači, otkup što učestim stranicom? Razumijete, radi čega to oni radi? Radi toga da natjeraju muslimane u demokracije. I dok ubijaju milijone muslimana, i milijon muslimanske djece u Iraku dok ubijaju, radi toga da natjeraju muslimane na demokraciju, istovremeno pakistanski general Pervez Mušer, je tako, preuzima vlast, vojni puč, to nije demokracija, uspostavlja vojnu vlast, on je najbolji saradnik Amerike. U zadnje dvije decenje Amerikanci su pobili milijone muslimanskih djece, milijone muslimana, stocinama hiljada muslimanskih silova, u isto to vrijeme njihovi najbliži saradnici su najveći okrutnici, jel tako? Najveći silnici koji su najstariji od demokracije. Hosni, jel tako? Kazafi, i ostala ekipa. On su njimi najbolji prijatelji bili. Kako se vi bolite za demokratiju, ovi najbolji vaši prijatelji? Najveći, najokrutniji režimi, arabski, oni sa njima najbolje odnos imaju. A ovom u isto vrijeme ubijaju i drugone muslimana, radi čega? Tjerajući i podučavajući demokratiji. A jeste na sam učom demokratiji. Pa ali smo to je da dobro naučili. Kad smo vidjeli koliko ste muslimana pobili, to smo dobro shvatili. Pa tako. Dobro. Oni na putu širenja demokratije njima je dozvoljeno da koriste to tako sve vrste na uzranje. Čak i rade aktivno oružje što su koristili u Iraku, tako. I koristili ga u Afganistanu. I razne bombe koje su zabranjene, jel tako, međunarodnim konvencijama, smiju to koristiti na putu širenja demokratije. A mi na putu širenja islama ne smijemo se kamenom braniti. Sve samo samo ne govori. Jel tako? Znači, bi oni govorili isti. Ne smije oni kazat isti, ne smije oni kazat koliko ste pobili muslimana. Sad ovo što ja pričam, koliko su oni pobili muslimana, to je zabranjen govor. Ne daj Bože, ako čuju, odmah će se namine na ljudi. Ako ne prije nisi. Da I oni kažu da red uspostavljaju, a mi što uspostavljamo namaz i hoćemo mesu i da se kuran učili, uspostavljamo nešto ovo je sred sudnji dan. Allah molim da nas učvrsti na istinu. Allah molim da nas učvrsti na istinu. molim da nas učvrsti na istinu. Molim Allah da nam ukaže na istinu i da snage da izvijedi. I da nam ukaže na svaku zabude da nam, da nam da snage da se kloni. Allah molim da nas žene svode i svaće od jehena. Allah molim da nas žene svode i svaće od jehena. Molim Allah da nas počasti da budemo sebe upute ovog naroda. Molimo Lana da nas počasti da budemo sebe upute ovog naroda. Molimo Lana da upute ovaj narod. Molimo Lana da upute ovaj narod koji je daleko od ovog Molimo Lana da upute ovaj narod koji je daleko od ovog Amin. Allah, molim da upute ovaj narod našim sebe. Amin. Allah, molim da nas učini presrećom u svakom kraju. Allah, molim da nas pomogne da uspostavimo Allahu pravdu i red na zemlji. Allah, molim da nas pomogne da uspostavimo Allahu pravdu i red na zemlji. Allah, molim da nas pomogli da spostavimo Allahu mir i selam na zemlji.